Beti xarangi eta azken aleuntan, eskesako John eta Frantsuarekin eh, be, lehenik behar dugu aipatu, xaran izanen den erakusketa batzuen jauntziekin. Bai, hori da, eh, dendan eh, duela guti, edo duela urte bat edo bi, barba, arte uh, gune bat ireki dutela, beraz, asuri arte deitzen dena, eta hor, uh, hilabete batez, erakusketa egiteko parada izanen dugu abuztua osoan. Hmm. Eta salduko dira ere? Salgai izanen dira ere hor eh, t-shirtak bai. Eta webgunea nola izanen da? Zain albidelekin? Uh, eh, irualdiz ubebikoitza uh, eh, eskesa.com Facebook ere, sare sozialetan berdin? Bai, Facebooken agertzen gira, eskesa milatuz uh, oso egeskiatxe baten algeitu zuen. Eta gauza pratikoetan hor, uh, ezakit txekatzen dendak, uh, zuen produktuak saltzeko? Ba, ba bai, Ah, nola sartzen alda ahimenetan, nola? Ma... E-mail ez, edo eh, Facebooken gero eh, e-maila eta dena gertzen da, edo mm, mesuz eh, Facebooken bitartez, edo e-mail ez, gure e-maila da eskesa uh, abildua outlook.com Eta iten ditu ere pilotako kamisetak edo jubiko kamisetak hemen egiten ditugu uh, fesarako uh, izaharen zate, uh, nafajoko jubiren ere baudugu denda txiki bat, uh, hor uh, ere uh, itena ditugu olako gauzak, maiotak edo kamisetak eta. Bada manera, erubital, emengo errubitalde batek ere nahi bari maitu pilota edo, kir, edo zen bai. jidua ere, Ba, judo, ere. Eh. Edo de edo dena petan, edo. Eta zaiten duzia zuak, eh, eh, logoa emaiten, edo? Ez, diseinua iten dugu, eta kijolo gauzak iten dugu, oiek Euskar Egean. Fe, Euskar ina dira. Eta hauek adibidez, ez dut ikusten atelierik hemen? Sri hori iten dugu miagitzen, eta t-shirtak ere erostin bai, dugu gora hautsak eh, deus gabe eta gero... Indonesian? <laughs> El uson. biologikoarekin eginak dira eh, gure t-shirtak, badute label hori. Gero egia da hor eh, momentuko e, frantxez enpresa bati eroste ditugula. Azkarrak dira, zumbat garbitzen aldira, edo ina laguti? Bo, azkarrak dira, Normalki, majazkiak eh, iraunen du eh, barbat isokta baino gehiago. <laughs> Eta presioak aipatzeko? Ez da taik presio eta ikze presio aldira? Eh, Tisortak hogeita bost eurotan atxematen dira. Eta beste, zakua errandu zua? Zakua ma bost eurotan, kasketak hogei eurotan, eta hoja gero badira atojak, atojak ustut berroita ma eurotan direla kaputsadun trikotak berroita bost inguru. Horra, prezioak. Merketa bio. <laughs> Eta ederrak izaiteko udan, he? Eh? mentoaz sortuko da olako uh, klan bat, uh, zeta fite ezagutzen dira horunetik. ba, ah, ba, bai, gero hori da zailagoa beste idei batzuk uh, ukaiteko. Uai, beharko da hasi beste kolekzione berriaren uh, pentsatzen dira? Bai, hasi gira dira. Bai? bai? Beti ideia untan? Ba, bai. Bai. Bai, tu, ba. bai, ideia batzuk, bai, ba, eh, ahi altxatzaileak erabiltzea, edo treineroak, edo... Bo, bai, ditugu sorpresa, batzuk, bai, eta lantzena ari girenak momentuko. Mhm. Bo, be, mide esker hainitz, Frantzua eta Dion, eta bideo, nortean, eskesari, eh? Mide esker, pampi! <laughs> mide esker hainitz!